vamos a arrancarlo con altura. El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura. Esto pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven pa' la sepultura. Con altura. Esto pa' que quede sobre el Panamera. Pongo palmas sobre la guantanamera. Llevo camarón en la guantera. De la isla. Hago pa' mi gente y lo hago a mi manera. Flores azules y quilate, Y si mentira que me mate. Flores azules y quilate, Y si mentira que me mate. Con altura. Con altura.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 tequila. Rosalía. me mentira que me mate. Sí, Flores azules y quilates. me mentira que me mate. Con altura. Con altura. Esto pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Iré joven para la sepultura. Con altura. Esto pa' que quede lo que yo hago dura. Siempre dura, dura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. y de joven para la sepultura. Con altura. Chipapi. La Rosalía. Vamos, vamos, va, va, vamos a esperarnos. Va, vamos a esperarnos para que no la diga. Vamos, vamos a esperarnos. para que embuten, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos a esperarnos. Vamos a esperarnos para que no la diga. Vamos a esperarnos. no se embuten,